بسم الله الرحمن الرحیم باقی مانده توابع صفت و عطف و توضیح دادیم رسیدیم به بحث توکید و بعدش هم البدل التوکید درس 22 قسمت سوم التوکید سه این سومین نوع بدل تابع التوکید هست نوع یسمع توکیدا نوعی که نامیده می شود توکید مثل مثل کلمه نفسه یا او عینه یا عینه من از جمله جاء الامیر نفسه او جاء الامیر عینه خب جاء الامیر نفسه او عینه ترکیب شنو میشه جا اومد جاء فعل ماضی مبنی بر فتح الامیر فاعل مرفوع با ضمه نفسو توکید هست آمد امیر خودش یا جا الامیر عینه آمد امیر خودش این هم توکید هست و کل و کلمه کل او جمیع یا کلمه جمیع در جمله سار الجیش کلهو رفت جيش هماش یا صار الجيش جميعه بله إيضاح توضيحش إذا أخبرك إنسان بأنه خاطب السلطان فالعادة أنه يقول خاطبت السلطان نفسه میگوید زمانی که یک انسانی به شما خبر بدهد که با سلطان سخن گفته است سلطان رو خطاب کرده است عادتا و معمولا میگوید خاطب تو سلطان نفسهو خطاب کردن خطاب کردم سلطان را خودش را خود سلطان را و اذا اخبرك انه خاطب واحد من احد الناس اما زمانی که خبر بدهد با یکی از عوام مردم سخن گفته است خطابش کرده است فانه یقول میگوید تو فلانن فلانی رو خطاب کردم ولا يذكر بعد اسمه لفظ نفسه بعد از اسم فلانی دیگه لفظ نفسه رو یا نفسه رو ذکر نمی کند و ذالک البته اینجا ما میتونیم اینجوری بگیم ولا یذکرو بعد اسمه لفظ نفسهی اگر در جمله ترکیبش کنیم و ذالک چون مضاف الیه میشه لفظ مضاف و ذالک لان مخاطبت سلطان عظیمتون به نسبت الیه چرا این کارو میکنه میگه زیرا خطاب کردن سلطان کار بزرگی است فربما تتوهم انه خاطم خادم سلطان چه بسا این توهم بیاد که خدمتگزار سلطان رو خطاب کرده باشد او کاتبه مثلا یا کاتبش رو مثلا و ذکر لفظ سلطانی مریدن بهی ذالک و اینی که اومده لفظ سلطان رو آورده هدفش این بوده است که خب خادم سلطان و کاتب سلطان خود سلطان هستند فلدفع هذا التوهم يزيد كلمة نفسه ليفيد أنه خاطب السلطان نفسه برای دفع کردن این توهم که شخص یه موقعی ذهنش نره که حتما خادمش رو صدا زده یا کاتبش رو کلمه نفس رو اضافه میکنه تا برسوند که نه خود سلطان رو خطاب کرده است لا احد اتباعه نه یکی از أتباعش رو كاركونان زير مجموعش رو ولذلك يسمى هذا اللفظ توكيدا بإن جهات إن لفظ توكيدنا من مشود والتوكيد يتبع ما قبله في نوع إعرابه توكيد تابع ما قبلش هست در نوع إعراب فكلمة نفس في المثال السابق منسوبة لكونها تابعة للفظ السلطان المنسوب على أنه مفعول به پس كلمة نفس در مثال قبلی منصوب هست به خاطر اینکه تابع لفظ سلطان است و سلطان هم به خاطر مفعول بهی بودن منصوب است خاطب تو از سلطانه سلطان مفعول بهی منصوب نفسه تابع سلطان توکید سلطان و منصوب بافته او که هم مضافون اله هست و فی حضر السلطان نفسه مرفوع اتون و کلمه نفس در حضر سلطان نفسه مرفوع هست چرا؟ لان ما قبلها مرفوع على انه فاعل زیرا که سلطان یا ما قبل نفس مرفوع است به خاطر فائل بودن در این مثال حضر از سلطان فائل است مرفوع است لذا نفس هم مرفوع است به خاطر تبعیت از سلطان و در مثال تو منزل سلطان نفسی داخل شدم منزل سلطان را منزل خود سلطان داخل شدم منزل خود سلطان اینجا هم نفس مجروره به خاطر اینکه تبعیت سلطان کرده وسلطان مجرور چرا؟ لأن ما قبلها مجرور على أنه مضاف إليه زیرا ما قبل نفس که سلطان باشد مجرور است به خاطر اینکه مضاف الیه است منزل مضاف است و مثل کلمه النفس فيما ذكر كلمة العين و مانند کلمه نفس در آنچه که ذکر شد کلمه عین می باشد نحو مانند خاطبت السلطان عینه جاء السلطان عینه دخلت منزل السلطان أينه ويكون التوكيد بلفظ كل وجميع بعد اسم عام توكيد بعد از لفظ عام با لفظ با كل جميع جمی می باشد مانند سار الجيش كله سار الجيش جميعه رأيت الجيش كله رأيت الجيش جميعه سلمت على الجيش كله سلمت على الجيش جميعه فكلمة كل أو جميع تتبع ما قبلها في إعرابه كلمة كل يا جميع تابع ما قبلها در إعرابش وتسمى توكيدا وتوكيدا من المشاهد إذ ربما يتوهم أن المراد بالجيش أكثره إذا لم يتبع بكلمة كل أو جميع زيرا این توهم وجود دارد که منظور از جش اکثریتش هست زمانی که کلمه کل یا جمعی بعدش نیاد پس با کل و جمی تأکید شده است که همه اش بله این شد از بحث توکید اما اینکه توکید انواع مختلفی دارد در کتابهای بعدی توضیح خواهد داد البدل چهارمین نوع تابع بدل می باشد درس دوم تابع بود چهارمین قسمتش که بدل هست رسیده است و نوع و چهار نوع یسمى بدل نوعی که نامیده می شود بدل مثل علیون من واضع النحوی الامام علیون مانند کلمه علی از جمله وضع کننده نحو امام علی می باشد و اکثر و مانند کلمه اکثر در جمله من جدد الامیر القصر اکثره تجدید کرد امام قصر و اکثرش را و کلمه امالو من انصرف دیوان و امالو انصراف داد دیوان کارگرانش کارکنانش ایضاح توضیح اذا قلت واضع النحو الیون زمانی که بگویی واضع نحو علی هست فكلامك تام الفائدة كلام شما تام الفائده هست يعني اون فائده رو رسونده معنا ومفهوم مفهوم رو رسونده ولكن إذا قلت أما زماني كي بگویی واضع النحو الإمام علي واضع النحو إمام علي هست يكون الكلام أقوى تأثيرا في نفس السامع وأمكن میگه زماني كي بگویی واضع النحو إمام علي هست إنجاك سخان تأثیرش قویتر است در شنونده و متمکنتر است فکأنک نسبت وضع النحو لعلی مرته گویا که وضع نحو رو دو مرتبه به علی نسبت دادی مرتن به عنوان الامام یک مرتبه به عنوان امام و مرتن به اسم علی و یک مرتبه به اسم علی موقعی که میگیم واضع نحو امام علی هست امام همون علی است امام همون علی است پس گویا که دو مرتبه فلفظ علی فی هذا التركيب یسمى بدلا پس لفظ علی در این البته هم میتونیم بگیم فلفظ علیون و میتونیم بگیم فلفظ علیین فی هذا التركيب یسمى بدلا دارين تركيب آلي ناميد بدل نامیده ناميد و یتبع ما قبله فی نوع إعرابه و در نوع إعرابش از ما قبلش پیروی میکند فهو في هذا المثال مرفوع تبعا للفظ الامام علی در این مثال مرفوع مرفوع است به خاطر تبعیت کردن از لفظ امام المرفوع چرا امام مرفوعه الا انه خبر چون خبر است واضع النحو الامام واضع نحو امام است الیون هم که تابعش هست و بدل هست است علی و فی ان الامام علیا واضع النحوی و جمله ان الامام أليا واضع النحوي منصوب علي منصوب تبعا للامام خاطر تبعيات كلمة امام المنصوب على انه اسم انه که اینجا امام منصوب هست بخاطر اینکه اسم انه هست لذا أليا هم منصوب است وفي ودر جمله النحو من وضع الامام أليين نحو أزواز امام أليس إنجا علي علی مجروح هست بخاطر تبعيات از امام كإمام اینجا مجرور هست على انه مضاف اله خاطرین که در این مثال امام مضاف اله هست و مثل ذلك يقال في و به مثل همین چیز گفته می شود در جمله جدد الامیر القصر اکثره جدید کرد امیر قصر اکثرش را انصرف الدیوان اماله به مانند جمله قبلی هستند الا أن البدل يسمى في نحو المثال الأول مطابقا ولي در مثال اول يعني امام علي اونجا بدل مطابق بود يا بدل كل بود چون امام و علی کاملا یک, یک کس هستند علی کاملا همون امام هست لذا بهش میگن بدل مطابق لأن علی مطابق للامام فی المعنى زیرا علی مطابق به امام هست یک چیز هستند در معنا و فی نحو المثال الثانی اما در مثال دوم بدل بعض من کل بدل بعض از کل هست یعنی انصرف الدیوانو اماله امال قسمتی از دیوان هستند قسمتی از دفتر یا دادگاه هستند لذا بهش میگن بدل جز از کل بدل بعض از کل مانند این که بگیم رأیتو الکتاب ورقه بدل جز از کل هست لأن أكثر القصر بعض من كله زیرا اکثریت قصر در مثال دوم جدد الامیر القصر اکثره معذرت من انصرف دیوان و اماله رو توضیح دادم که بدل غلط هست البته یه بدل غلطی داریم از عجیب خب بدل غلط این است که شما به جای اینکه بگید جا زیدون اشتباه میکنی بعدا میگی بکن اینو میگن بدل غلط کاری نداریم خب مثال دومی یعنی جدد الامیر القصر اکثره این هم بدل بعض از کل هست چرا؟ چون اکثر قسمتی از قصر موقعی که میگیم تعمیر کرد یا جدید کرد امیر قصر را بعدش اکثرهو اینجا اکثر جزئی از قصر هست مطابقش نیست کامل کاملش نیست چون جزئی هست پس به این میگن بدل جزء از کل لأن أكثر القصر بعض من كلي زیرا أكثر قصر جزئي از کل قصر است وفي نحو المثال الثالث بدل اشتمال أما در مثال سوم نوع بدل بدل اشتمال است لما بين الديوان اماله من الاشتمال أي المناسبة بین بين الديوان کارگران اشتمال وجود داره یعنی مناسبت وجود داره مانند این که بگیم یعجیبونی زیدون علموه یعجیبونی زیدون علموه این هم بدل اجتمال هست چرا؟ به خاطر اینکه بین علم و زید مناسبت وجود داره اجتمال وجود داره اما اگر بگیم و زیدن رجلهو دیدم زید را پایش را اینجا دیگه رجل میشه بدل جز از کل ولی در رأیتو یعجیبونی علم علمهو اینجا دیگه بدل هست همین مثال هم چنین هست انصرف الدیوان امالوهو دیوان امال بدل اجتمال هست از دیوان جزش نیست بلکه بدل اشتمال هست مناسبت بین این و اون وجود دارد تا اینجای کار بحث توکید توضیح داده شد و الحمدلله کتاب به نهایت رسید